Він черконув у повітрі рукою, наче ножем. Нікому не можна вірити. Дружині теж? Це ви що? Провидець? Чи досьє на мене маєте? Уже справді зі страхом запитав вірша. Здогадався. За все на світі треба платити. Дурниці, розсміявся Ірша. Якби всі платили, то половина людей ходила б без штанів. Просто одному пощастить іншому. Нам з вами не пощастило. Не хочу тебе ображати, але мене в один ряд не вписуй. Василь Васильович був спокійний. Він мов би, знайшов якусь втрачену рівновагу, і тільки одна думка стояла перед ним червоною рискою. Тільки про одне хотів знати, одночас не підгони віршу. Він знав, що тепер той розкаже все. А завтра, може, ще сьогодні, вийшовши з номера, зненавидить його. Саме за те, що розкрився розпотякався. А не розкритися він не міг. Йому хотілося хоч трохи виправдатись перед ним. Либонь, всі ці роки таки ж пам'ятав про нього. А тепер ще й хотілося розповісти про невдачу, яка спіткала на такій висоті. Звичайно, він знав, що не може знайти в Тищенка співчуття. Але дуже вже це було звабливо. Вантаж думок, вантаж вчинків викинути не можна. Навіть ті, котрі залишили його десь на узбіччі, повсякчас мимоволі оглядаються і пам'ятають про нього. Який же не схожий був оцей чоловік на того дуню, якого знав колись. Василь Васильович подумав, що те червоніння вже й тоді виконувало подвійну роль справжню і служило засобом пігментації, захисного забарвлення. Він багато знав уже тоді. І те знання пішло не на добро, а на зло. Як часто подумав Василь Васильович, воно йде на зло. Як часто такі люди, замість того, щоб підтягувати всіх інших до високого розумового і морального рівня, топлять їх у багнюці. Ніякі високі слова, мовлені з трибуни не можуть послужити на добро іншим, якщо та людина не торує шляхів до істини та щастя особистим прикладом. Не можна агітувати інших і грабастати собі. І так в усьому, в політиці, в науці, в коханні. Про що ви зараз думаєте? запитав Ірша. Про що мені думати? знизав плечима Тищенко. Про те, що я старий, все в мене болить, про те, як буду помирати. Бачите, ви теж не сказали правду, тріумфуючи прорік ірша і засміявся. Мабуть, погодився Василь Васильович. Проте не зовсім. Людина в моєму віці думає про це повсякчас, навіть коли їй здається, що не думає, а особливо коли вона самотня. Якщо ж конкретно в цю мить я колись хотів бачити в тобі не тільки талановитого архітектора, земляка, а й своє творіння, учня, який перевершить, щоб гордитися щоб сказати на старості.